Yonques i Perico de los Palotes. Anem a veure, assisten com sempre en Ciutat Tanatori, en companyia del senyor en Guillem, este home que sempre fa aquell a punt del programa que es diu, crec que és el fill de puta de què? El fill de puta de la setmana. Bona, Bona vespre. <laughs> Vinga, també tenim per ahir a, eh, en, en, en plan d'una mena de corresponsal, perquè està a la Moraira Beach, tio, allò és massa pa la carabassa, al senyor Pau, que mos ha deixat i se n'ha anat a ficar-se I Eh, tio Pau, com va això? Eh, fill de putes. <laughs> Eh! eh! este más en Moraira Beach, el Soriano y yo. Des de Moraira ja s'has començat el pip-pip. En Moraira Beach, xaval, la és la bomba. <laughs> que cabro, eh? Por aquí tenim a l'en Guillem, que, que s'ha dignat a vindre per així. I, eh, i ahí què passa? N'hi ha molt de biquini o què? Portem així, però portem així dos dies i no han trobat tancar ningú que parle valencià. Collons. bueno, i, i, i espanyol tampoc. Però això és perquè la Rita ja ho diu. <laughs> <laughs> que, que, el turismo va muy bien. Ya, yeah, por usted ¿eh? ve. No, per ni soñar-ho. A mi me te agarra de moment de la mà el, el, el Guillem, que ja saps que està fort i ara en seguida me taparà la boca. I recordeu-se de saludar als de Ràdio Mistelera i, i als de Ràdio Activa. Fes-ho tu, tio. T'estaran sentint. Saluda-los tu també, des d'allà. Yeah, per la penya la Marina i Ràdio Mistelera de la Xara. Yeah! yeah! Aprofitant que te tenim en connexió pel nostre cadàver preferit, aquell que és capaç de fer en la seva tasca que l'internet funcione i estem arreu de tot el planeta. Ese rula bueno ahí. Ese es bueno. Es buena persona. Eso es. També una salutació fraternal i, a més, lo de fraternal sense tindre que veure en el odernal. Eh, així pel senyor Jordi els comandaments, que sense ell així estarien fet mistos. Eh, Jordi! bueno, pues si et sembla bé, ara per ahir després te farem una altra connexió i mos contaràs quatre coses o com està el pati per a la banda... Sí, que així de rechupete, acaba de ploure però s'ha quedat ara una vesprà de categoria mundial. Guai, escolta, Pau, a mi m'havien dit que ahir per Moraira i tal les, les, les monges anaven en tanga i, i els retors també. Sí, però és que estos dies van enculats. Això, ah. això, això és verídic o no, Pau? Sí, sí. sí. Ja, ja, què passa, macho? <laughs> Macho! Estàs ahí furtant-me la faena, ja. No, el teu, el teu seient està així per si encara te vols dignar a vindre. Bé, bé, crec que aneu a tindre una visita sorpresa avui. Sí? Sí. Eh? Què ve, Zapatero? No ho sé, hombre. Para estimular, para favorecer, para apoyar. Bueno, pues ya parlen, porteu ser de fills de puta. Eh, pues no és de broma, eh, que tenim el teu seient buit pa, pa respetar-te. Gràcies, gràcies. Pau, Pau, ara que no nos sent ningú, entre tu y entre tu i jo, ja, ja heu piguat o no? Que va, que va, ¡Está la cosa muy mala. Sí, se lo han no, pero pero casa. y Soriano, en, el el de sé que no tenía un que <laughs> no, no, el Soriano no, no, no. Confesa que el Soriano te lo hace con la mano. <laughs> no, se ha hecho el ánimo, tú. No se ha hecho el ánimo. Es que es timid. Pero no però no se fa l'ànimo. Au ah, bé, amigatxo, doncs eh, mira, eh, en, cuestión de cómo está la historia... Molt bé. Eh, anem a posar, si et sembla bé, una, una... tu que estàs més posat en això de la música, tu te'n recordes del grup este que era de l'Atlètic de, de Vallecas que es día escape. El, el Rayo Vallecano. El Atleti de Vallecas. Que es día escape. Sí, sí que va recordat jo, Paco. Pues anem a fer un remember avui perquè pensem, i el programa ja el veuràs tu, que el sentiràs, pensem que en un moment donat eh, hi ha coses que si no exactament igual estan versem, eh, semblants a... S'identifiquen eh? amb aquell CD. Escape anem de capa caiguda, eh? eh? Capa caiguda tu, canalla, que no te minxen ni el Soriano. Au, pues te la dedica tu i al Soriano. El gato López de escape. Vale. y basuras tuvo que vivir. La calle le hizo portal y se rebeló. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato Su madre callejera, su padre se ames. Tiene 20 hermanos sin cara Busca en la basura algo que comer. Y es que el tío no hay dinero. Es un gato Lo es algo especial. Desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. estado domesticado, es un gato ska. rebelde notícia. Això, com sabeu... Ah, després vos ho recordaré, perquè ja se'n recordeu que això citat a notori i tota la vaina ixa. Te pica el cul, te rasquen l'orella. Bé, la notícia. La notícia és que, donant les situacions i demés, el secretari general del PSOE, José Alarte, ha afirmat avui que és cert que el president de la Generalitat, Francisco Camps, no es va vendre per quatre vestits, sinó per més de 30 milions d'euros en contractes públics amb les empreses de la trama Gürtel. Quatre tranxes, Paco. Quatre, quatre tranxes. <laughs> és lo de menys. 30 milions d'euros. A lo que, evidentment, la senyora Rita Barberà diu que Camps és absolutament inocente Diu que només vol seguir com a alcaldessa i, bar i barberà per i barrerà perquè el PSOE no entri a governar l'Ajuntament. L'alcaldessa de València, Rita Barberà, va assegurar ahir, avui, que el president de la Generalitat, Francesc Camps, és absolutament innocente i que compta el seu suport, el seu suport polític i personal. Segó va dir, el, el, en el partit tots estem donant suport al cap del Consell que serà candidat de les pròximes eleccions autonòmiques. Va garantir. És que són d'un innocent... saps com està el tema. Anem a recordar una mica els telèfons per la penya que està tota sorda i tota sega. Tota la gent que vulgui cridar i participar, així Exacte. a Ràdio Godella... Eh, si te pica el cul, te, fique, eh, te claves en l'orella eh, 98.0 freqüència no modulada o sigui, modulada, però nosaltres no estem modulats. Crec que és un 69 o un 96, no ho veig des d'ací. El 69. Ah, exacte. No, el 96. El 96, 364... 2952. Eh, anem a veure, si esteu en una, en una ocupació immediata manual insubstituïble, no cal que mos truqueu, eh? Si es donem per besats. <laughs> Exacte. Doncs bé, així estem en Ràdio Godella, si te pica el cul de la claves per l'orella o si li pegues a la botella i, i en la Rita fent tonteries. Què et sembla tu, no? Això és massa, no? Diu que, que s'obri el teló i està allí Rita clavant-se clavant un diu. Sí? Se tanca el teló i com se diu la pel·lícula? Collons, ja <laughs> m'has fotut, no m'has pillat. El diu de la bèstia. El... Eres un bon. Ja veus, mira, parlant d'autèntic, tu t'has adonat, jo no sé, perquè tu eres més jove que jo, no? però en la meva joventut, això era un poquet després dels dinosauris i tot això, <laughs> aleshores la paraula autèntic tenia un sentit, tio, i últimament ah S'ha perdut, s'ha perdut. S'ha perdut, no n'hi ha perdut. ni en el carrer, ni en la política, no n'hi ha res autèntic, tio. Avui te la claven te follen, per dir-ho així, te marquen un gol i la culpa és teua per haver-te-la deixat. Ja no queda res autèntic. No? És teua la culpa per haver-te deixat. Diu, no, no, no, no, és que vostè m'ha clavat un gol. No, no, perdone, o sea, se lo ha dejado clavar usted, eh? Y además recurro su sentencia. <laughs> Me caguen de ja. Ve, Donant la situació, i si sembla bé, després farem una connexió per ahir... Eh, bueno, salutacions a Ràdio Mistelera, al COI, a tota la vaina de la Malva i companyia des de Ones Lliures, que és el que pertoca perquè cada vegada són més de necessitat. Donat que en un moment donat eh, així es manipula tot, eh, pues nosaltres també manipulem, què collons. Aleshores, <laughs> aleshores eh, per així teníem a, a petició del nostre bon estimat i amic i benvolgut a, eh, company eh, Jordi, eh, anem a ficar una cançoneta que ell tria per ahir que d'un tal... Eh, Fermín Mugruza. Exacte, que es diu Virdarten o alguna aixina. <laughs> pues pa tots vosaltres, Fermín Mugruza. Mugruza. de Gramini, el dissabte en faré Gramini, Graminis una farra especial. Es veneno, es pura, es mortal. Viva España, viva el rei, viva el orden i la ley. I ¿eh? ahí tens la farra i posat hasta a la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus odients i corresponsals. Si té una sopla, tio, que por ahí vol costar el coche.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 El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. ¡Soriano! fill de pute! Què passa? Què passa ahí? Eh, una cosa abans de començar. Tenim ara mateix una aportació extraordinària de la massa cerebral encefàlica del país, els catalans, o siga, dels andorrans que se la fan a dos mans. Així es tenim ara el senyor Xavi. Xavi fent país. Ah, bueno, pues salutacions, Soriano. Escolta, no te done vergonya, si si posa la mano. con dos manos. que no te dé asco. Que el pavo parece así un poquito duro, pero después ya verás. Y se ducha. el, julatri el ese que lleva el pavo se va a quitar de una hostia. bueno, creo que me ha dicho por ahí alguien que tenía espera ahí una noticieta para nosotros, ¿no? Sí, tío Paco, esta noticia te, te va a agradar mucho. Ay, ay. Noticia para el señor Soriano. En el último año ha crecido la población de conejos en Fuente Robles. <laughs> ¿De pelo o sin pelo? De las dos maneras. Es que tenemos aquí a una, a una autóctona de Robles. ¿Con conejo o sin conejo? No si tendrá conejo o qué. <laughs> pues está contestando. Pregúntale, pregúntale si es conejo de oreja gorda o de oreja fina. Sí, que nos es igual, ¿eh? se gasta un cartucho diferente. <laughs> Eh. Fina, vale. Bueno, tirando adelante la noticia, primo. Pues nada, eso, que nos ha comentado que ha crecido que para quitar otra especie de no sé qué, que han echado conejos ahí, ha, habido ahí una, orgía de conejín y se ha puesto a follar, como, como dice la cosa. <laughs> <laughs> pues eso, que dice que aparecen conejos hasta en las furgonetas. Sí, me caguen de ella. Escolta, amores y... ¿Dónde para, ¿Dónde para el pueblo ese? Terrobles, ahí en la, eh, en la zona de Requenautiel. Ah, mira, pues oh. de Buena tierra che, buena terra. Escolta, lo mejor es, ya, teniente en Calzaplana, toda esta peña que es menecha y tal, a y resulta que son para la paella que, que fan el Sánchez, estos, estos el agua del Ebre. Hostia, pues igual va a ser eso, ¿eh? Que ahí han hecho conejos para las pallicas. Claro. Y claro, ahora tendrán que, porque ya los valencianos ya no nos dejan el agujero quieto, o sea que ahora tendrán que darle al conejo. Pues nada, tío Paco, hoy agenda musical que toca la, la, goza gorda esa aquí en Moraira. ¿Es? ¿Quién la tiene gorda? ¿Has dicho el Pau? No, el pavo gorda no sé si ya tendrá, pero es que como se acerque con el jurandripo... O sea, que toca la goza sorda. Aón, aón, tete. Esperamos Aquí en Moraira, aquí en Moraira. ¿En Moraira Beach? Sí, aquí en Moraira. Ah, aún están todos los monches y es retorce en tanga. Estaré tú, tú y el Pau, venlos, no habrá ninguno ahí. Y va a subir a, tocar la orquesta Pico Mierda. Ay, ay. Buena orquesta también. Bueno, pues de puta mare, yeah, està claríssim, la gossa sorda, Moraira, pa quan és el concert? Avui, demà o després demà? Demà, demà. Demà a quina hora? Què el fan, de bon matí, pa que no vaig a ningú? Claro, por la mañana. Por la mañana. Ah, <laughs> por la mañana. Ay, canalla. Paraules oh. Bueno. I el viernes Villarreal toca los brans. Això demà, no? I el dissabte el canta el ras. Eh? El dissabte el canta el ras. Amb el Alfasar. El ras? Arras. Sí, arras y esto y pau, arras. Arras derecha, le coges la izquierda. A la lluna de València. A la lluna de València, que és eh, on no sé en enguany. Mas al passar, sí, sí, no? Fa, sempre fa el mateix joc. Eh? Sí, ja, però jo com... És el primer, <laughs> no que... mai, no, tio Paco? No, mai, no, no. Eh, mira, eh, tom, eh, bueno, una persona que tu i jo coneguem molt bé i tal, me, me va convidar una vegada i per unes històries de guàrdia no vaig poder anar l'any passat. Bueno, ja I enguany estem apuntats la dona es que i jo, la la ens veurem allí a ah, menjar un soparet i a veure, home, això... Jo també estic apunta, Paco. Me caguen, yo. Yo Ahora si va yo arribaré primer que no me fotes el su ahora ¿eh? si tienen que enviar ir de requena, Paso para allí todo. tanta eh. chen. Sí, Soriano, que me manen un par de conil, pero se ensepe y en tanga. Para estos, que yo va echar la la eh? Tengo <laughs> una cosa para Guillén, Guillén. Dime. Que aquí hay chiquitas de esas que te molan a ti de 15 años. De menos de 13 años. Sí, de esas... <laughs> Bueno, bueno, Esa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues nada. Dile al Pau que ara d'ací 10 minutets guaixina li pegarem una trocaeta perquè mos diga l'animalada de, de costum. En quina, en quina cançó continuem, Jordi? Ara a, anem a continuar... Eh, animal... Estava en, en el fons, no? Pues acabem ixa i després entrem en una notícia. Hala, fins ara, cabronazos! A xupar-se-la! el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Ja so costa Pasqua i no tinguent Pasqueres mos costa anar a la silo a buscar-les Abueles, la tarara sí, la tarara no La tarara mare que la balle jo Ai, xumba la les xiques guapes, ai, xumba la del polissó, xics i xiques que no juguen, que se'n vagin al racó. Viva el vino! Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para canuto de haches. Saca ya la China Tron, venga ya China Tron, quémame la chinatron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china para canuto de haches. Saca ya la china. Pues así continúen en Radio Godella y Ciutat Tanatori. Y Xavi, tens una noticieta per ahí? Sí, tinc informacions. Una tiene una porta també. Tres segons ens indica el Levant, el Levante... Notícia. Valenciana. Notícia. Educació planeja revivir 310 grups en els instituts de secundària i formació professional. Quants? 310. Collons. <clears throat> no sabem si és per la crisi o per què, però bueno, el tal és que Esto ja la secció d'ensenyament del sindicat UGT afirma que 600 professors interins es quedaran al carrer i creixerà l'alumnat per aula i en concret, bueno, el nombre de grups dels instituts públics d'educació secundària, i batxillerat i formació professional al llarg de la comunitat valenciana, del País Valencià, el País que coneguem nosaltres. Exacte. Podria, Eh, loro, que està prohibint, parts de pau que estan prohibides. Eh. Podria patir una dràstica reducció, segons la planificació que estudien els tres serveis territorials de Conselleria d'Educació. Vamos, que, que igual el Pau i el Soriano se queden sense mestres, no? Eh, bueno. Segurament, no, sí. No, no sabran fer-se-la ni a una ni a dos mans. No, no s'afectarà molt, a els dos. No crec, no. Que jo vaig al mestre o no. Home, jo sé que ja han a, de pressa a rular, eh? Ja es deixen ah, sí? caure per l'arena i fan ja rulaetes. Lo que no fan sexe, però rulaetes sí. <laughs> Ja vos contaran després d'estar veig és de, què, te, què vos sembla? Perquè així algú de vosaltres encara esteu en la fase ixa de... Sí, bueno, a mi me gusta el vino, la mujer i, el, i los apuntes, no? <laughs> pues una, una mer de Fondemora. Fondemora més, no? Que, no sé, jo, perquè la gent se revele i... Y es que al carrer lo que fa falta que, que estos tíos, Porque No sé. que, no estamos tan mal, hombre. No, estamos tan mal, hombre. No, no, estamos mal. Siempre negativo. ¿Sabes qué pasa? Que es que se estudia con la Canso, Están siempre negativos sense ese porrechito del el rollo. Bueno, a bandas. El que passa és que està passant una mica, jo penso que el mateix que passa en, en, en sanitat i en altres eh, serveis públics, així a, a la comunitat valenciana de Camps, perquè el País Valencià nostre dels països andorrans, exacte, doncs eh, és una altra història, o hauria de ser més tard o més d'hora una altra història, però de moment estem eh, subjugats a la seua, al seu pes específic més que res L'utopia la, necessària eh? l'autopia eh? necessària l'autopia necessària i el pes de la, de la Rita que és impossible de llevar-se-lo damunt però algun dia ho farem <laughs> aleshores el que passa és que estos tios ja porten molts anys la comunitat que diuen ells valenciana porta, és la pitjor comunitat d'atur, de, de, de, de, de, de, la que més fracàs escolar té tota Espanya. més, al loro. Sí, digues, digues. Que sí que molt mal, eh? i una privatització total en, Exacte. en, tots, els, en tots els sectors i, i no. ja comencen per en l'educació comencen en el servei de neteja en tal i al final cada volta n'hi ha més escoles eh, pagades per tots i que només poden accedir niños de o, o, o perico de o, sí, o hijos de lo de puta digo mm, ya <laughs> i, sí. i res i, i lo que dius tu tio Paco estem a, estem a la cua de de tot l'estat eh, imperial. De, de tot l'estat imperial en, en educació, sanitat i... Tot, és que la sanitat està passant igual, Guillem. O sea, la sanitat tenim una privatització ja del 50 això, pràcticament això, cent. això, no? És, sí. Una salvatge, no? I, I clar, eh, resulta que és que deu de ser millor, però l'altre dia vam donar una xerrada a Cabassot i tal, des de la plataforma de la sanitat i de més, van unes dades de, de la mortalitat, de les infeccions i de les històries que estan pujant. Estem anant a pitjor. La sanitat privatitzada no genera en ningun cas un benefici social ni, ni de sanitat, igual que el, el vostre de l'educació. No? Doncs bé, eixes coses passen, senyores, vostès tranquils, a dormir a la siesta, a la migdiada, eh, tranquil·lament, si li centra una, una revolt d'estos de passió, pues en, en ningú cas, mai, mai, mai, eh? Mai, mai pensen. Se fan una manoleta, que això es deixa la mar de bé. I s'ha acabat. Muy malo, muy malo. Bueno, uh, parlant de tonteries, que també m'agraden, anem a fer una noticieta que per una vegada el moviment social i obrer aquest país ha, ha assolit alguna coseta. Notícia! Notícia! Doncs bé, ara mateixa ah, que són eh, en vivo i en directo, les 7 i mitja, és a dir, les 10.30 minuts, Eh, a quina hora és el berenar, Jordi? Eh, més o menys, sí. No donaven un bocates, ara? Pastissets, això són eh, els... Tu t'has que, que pensar que estem en la sede del PP? <laughs> la paella de mà, tio. Està el catering. Doncs bé, eh, el que vull a donar-se pressa i correguent suposa que durarà una miqueta, que acudisca a Paterna i aneu a celebrar l'èxit dels saturats tancats a Paterna. Avui han deixat, després de 44 dies i de molt barallar amb l'alcalde, hem acabat el tancament eh, que la plataforma d'aturats i aturades de Paterna venia realitzant l'Ajuntament. Per fi, Ahir dimecres 12 de maig, a la mateixa hora que imputaven el senyor Camps, toma castanyà! <laughs> es va aprovar, eh, és que este, per cert, el pallito este de, de Paterna també està liat en el Gürtel, saps? Sí. Sí, això de la correa se ve que le llega a tots els miembros. Es va <laughs> aprovar el ple, tal com la plataforma demanava, el conveni per a desenvolupar el projecte d'agricultura ecològica i la creació d'una cooperativa de treballadors per generar... Un llocs, aplaudiment a estos... Jocs de treball i alhora col·laborar amb la conservació del Parc Natural del Túria ens 44 dies han 44 estat... dies tancats a torns i històries. Eh? Fins i tot intentant anar aguantat que intentaren desprestigiar-los perquè un borratxos que va pixar i clar, per uno que n'hi ha anem a, a considerar tots mals, no? És però... l'alcalde encara està buscant on, ficar l'Ikea, no? Exacte, sí, sí però no, ara ja l'Ikea... Mira, preocupació. Doncs sí, eh, enhorabona per l'Assemblea d'Aturats de Paterna, des d'ací una solidaritat molt forta de tota mena de persones eh, d'este país d'Andorra. Salut i força, un triunfo pel moviment social. Ah! señores, a Sor Radio Codilla. Si te pica el cul, ja saps, te fiques un supositori o te la claves per l'orella, deixa en pau la botella. I escolteu, eh, ja sabeu que quan fan un programa de futbol, no?, i tal, i jo l'altre dia tenia l'Ono ahir veient el Barça i eh, sí, perquè jo com sóc un funcionari desgraciat <laughs> que ara me llevaran 5 al 5%, cague en Déu. Tu creus que és el mateix el 5% d'un jornal? Al, 10, de, de, al 15 que s'estima. Eh, no és el mateix un 5% de 2.000 que un, que un 15% de 30.000. O sigui, sea, que no és el mateix, primo. Ja. Però bueno, eh, bé. Eh, la qüestió és la següent. Eh, jo estava intentant veient el partit ahir en la TV3 que l'Ono és un privat que pague, tio, i de sobte, pam, pim, pum, Res, tot per Canal 9, no? tancament total i el partit el tingueren que veure i del Barça per, per el de, crec que era el de la Champions no? Sí. Bueno, però ja fa que és? Esto que és? Esto que és? Ahí, ahí, pues ahí Barça Inter, no? Bar eh, pues res, nano, per Canal Nou, perquè... Però li baixes el volumen i te fiques la ràdio eh, Ahí anem, ixa és la notícia doncs mira, segons una nota que tinc per ahir resulta que la Generalitat Valenciana regrita acció cultural i ja que sempre està, perquè clar, és els amos de repetidors perquè deixa d'emetre Catalunya Ràdio des dels seus repetidors Oye, en el termi de 10 dies. Una vegada esgotat aquest termini, el proper 18 de, de maig, la Generalitat amenaça a Acció Cultural que en cas de no haver-se executat aquest tancament es procedirà a l'obertura d'expedients sancionaris, vamos, que li volen demanar 100.000 o 200.000 euros cadascú per, per, per la història. Sí, els patapares forals de la Generalitat, no? Que eh, eh, sí, de, de és que és una manera que té cans de solventar la crisi, perquè, clar, és d'acció cultural un tratge no siga de fusta crec que no se'l farà. I <laughs> això n'hi ha que pagar-los. Exacte, i a, a més a pagar-los. Eh, home, el rei ja el tenim pagat, eh? el <laughs> que paga el cabró ja que vores borbons, tio. Tenen una habilitat per esbirlar i, esqui, i, esqui, i esguinçar se del tema de... Eh? Ells eh, li fiques una touta, l'esbirlen, el fan estelles, no? I <laughs> després resulta que s'escapen. Llena, ah, no, s'ha escapat i no és càncer de pulmó, és càncer del borbón. <laughs> Caguen la mare que va, tio. Exacte. Estàs a Bé, doncs ahí tenim ixa notícia, que us sapigueu. Ara per ahí tenim al Toni de l'Hostal, corresponsal de l'Orinal. A veure, senyor Toni, per així està tota la colla. Tenim a l'en Guillem, al senyor Xavi, al Pau, en el senyor Soriano, haciendo solo una mano en la Moraira Beach. Tu, a on estàs, canalla? Salutacions. Jo en ma casa. Eh! Eh! <laughs> Eres autèntic, nano. <laughs> Què no contes, Toni? Escolta, què, què necessites? A tres per substituir el Pau Picó? Oh, per lo, men per lo menys. Però, però llama a Di Soriano que no espere pardal en la mano. <laughs> vale, vale. <laughs> És per volumen, saps? Oye, que conteu? Entonces avui mos podem faltar en ell o algo? Sí, sí, sí, sí home, sí. el que vulguis. Toca, toca, toca. Crec que t'he posat l'orella, però també tenen l'altra mà a la botella, o sigui que tu tira-li. No patirà. tirar. Què contes per ahí? vull aprofitat o que ja has, has donat rienda suelta a la teua... <laughs> No, de moment no molt. Hem anat un poquet retro al tema de, al tema de, de l'escape eixe dels anys 8, eh, eren dels, dels 90, 90 o... 90. Dels 60. 90, no, figues cabró. Del 90 al voltant dels 2000. Serà del 95, 96, no? Te'n recordes els anarcos estos tontarres que al remat ho deixaren córrer, que eren de l'Atlético de Madrid? del Patético. Però què, què, què feu? Que ara feu el retorn dels 90? Vosaltres. Sí. sí, perquè com no cobrem i estem a camí... Anem a veure si intentem anar a fer una cunya i quan se quedem en el paro mos paguen algo, tio. Mare Déu senyor, i este dissabte és el cantar al ras de Eh? Ah! Això, això explica'm una miqueta, com està l'assumpte. Eh, pues això és a partir de les 11 per ahir que acaben de sopar, que està tot el poble en la plaça, pues comencen a cantar ells cantadors, abuelos, jovens i de tot. I tu, i tu cantes o no, Toni? Eh? Cantes o no? Jo supon que sí, algo farem, eh? clar. Sí, però escolta, nano, el bocata hi ha que portar-se-lo? Si no has reservat, sí, perquè si no és allí... <laughs> que canalla, no? N'hi ha reservats. Bueno. Ja està. Per la gent VIP. <laughs> no, esta vegada que ja li està dient tal que ja m'ha portat, ha portat el, almenys dos o tres vegades que ha volgut anar i no ha pogut anar. I en guany eh, m'ha apuntat a última hora, tot sí que ha dit el senyor Pau, ah, ja eh? Ja I anem la dona i jo per fer de clac primerament dels, el, el bon benvingut eh, Toni de l'Orinal. Ah, muy bien, muy bien. Home, tu ja saps que sí. Que quan sentes que allà al fons n'hi ha uno que diu així és el borratxo, està loco, i està... La... ta, ta, ta, ta, la grupi de Toni el de l'Estat. No, no me lliures de vosaltres ni fem vos pum. <laughs> Cague la puta. Chequin perill. Bueno, i què m'escolten per ahí? Què passa per la teua població, no? Pero así porque eh, así lo únic és que demà jo cantaré en Castelló la Ribera, que igual vos pilla un poc lluny, però li pilla a prop al vostre corresponsal de Xitxa. Ah? ah, el Chicha. El Xitxa, però tindrà temps, perquè l'home sempre està damunt d'una bicicleta, primo. El Chicha, que està viu? Eh? Ah, sí? Avui no l'heu contactat en ell o què? Encara no l'han contactat, no, no, perquè és que el, el Pau no ens ha deixat el, mòbil, crec, i, i estem fotuts en el tema. Ara intentarem, i si no, pues mira, el proper, el proper dijous. Si no, si no ens tanquen l'emissora. Torne, que no torne el programa, que, que el desgràcia. <laughs> que canalla eres. <laughs> Quan, quan és lo de Castelló, demà? La Castelló demà divendres, el el dissabte i el diumenge la trobada de Benimaclet, que també n'hi haurà sarau per ahir. Sí. Ahir en Benimaclet, no? A quina hora, més o menys? El mateix. Pues, bon de matí, suponc, des de les 10. Sí, comencem pront, eh? Sí. Ah, i esto de, de Benimaclet són molt durs hi ha gent de maulets i coses així, no? Sí, sí, sí. sí. Caguem d'ella, ha dimonis de l'infern. <laughs> Au, pues bé, eh, jo no sabia si dedicar-te alguna, però eh, ja com està aixina, estic per dedicar-te una d'estos de, de l'escape, no? Que és la, la, la penúltima, la sesera no va te la vaig a dedicar per això de que com a mi no me va la cacera i a tu sí, pues ja saps. Quan te... això, això serà, sobretot jo Exacte, quan estigues allà dalt jo t'aplaudiré i te faré la ola.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 vale, continuem, tio Paco. Ahí, tirem-li una noticieta, que hi ha que tocar tots els palos. Acusen a dos religiosos d'abusar d'incapacitat. Un cas d'abusos sexuals esquitza una congregació religiosa hòstia, hòstia. en dos franciscans de Córdoba que a xiquets discapacitats resulta que li fent de tot, a banda també els apallissaven. Bueno, Pa que vegeu com va el país de descontrolat. De mal en pitjor, eh? Aprofitant lo del, lo del barri, eh, lo del Bas de l'Obrero, que ja és antiga, però com tu dius, del 70, no? <laughs> doncs així tenim un comunicat més o menys de, de la coordinadora obrera sindical, que és un sindicat de gènere <clears throat> eh, per al l'alliberament de gènere de classe i nacional dels països catalans, que davant de totes les situacions de la crisi diu així els andorrans, exacte, perdoneu. Diu, no a les retallades salarials, prou de retallades de drets socials i de reformes laborals, contra la crisi i la precarietat i la misèria creixent, mobilització i autoorganització, pel repartiment i el treball i la riquesa. Si la crisi no l'han provocada, els i les treballadores que, que no ens facin pagar-la. Diu, després d'una setmana i baixos, borsaris, falsos anuncis de recuperació, d'anuncis i comunicats del Banc d'Espanya, de l'FMI, del govern Alemanya i de l'administració nord-americana a favor de la reforma laboral i de més retallades de drets socials, així com de liquidació de la negació col·lectiva, quan ja s'ha aprovat un pla nou eh, europeu de rescat de 750.000 milions d'euros pensats exclusivament per salvar les economies espanyoles, portugueses, etc., que només pretén esclavitzar-nos més encara, ahir, 11 de maig, el govern socialista, que cada vegada és menys socialista, de Zapatero va anunciar tot un seguit de retallades socials, d'entre les quals la baixada de salaris dels i de les treballadores públics i no els i no és la menys important precisament. Bon, n'hi ha una bateria de, de, de, de, de situacions que tots coneguem per la, per la premsa oficialista i de més. Una bactèria o una bateria? La bactèria i la bateria tots juntes follant-se al treballador, tu, com sempre. Doncs això eh, Eh, diu, els països catalans i índices d'atur real ja arriben al 25% per, Dorrans, per cert, de la població activa, prop del 43%, 43 entre els joves entre 15 i 16 i 25 anys. O sigui, que a mi ja no m'arriba. <laughs> Certa feina de 50, eh, cercant feina fe, que estan els joves cercant feina. Del 57% restant, més del 80% treball ah, en treball eh, precari. De les xifres de precarietat laboral ja sobrepassen el 35% de les, i de les, de les ocupades. Doncs què hem de fer? Hem de continuar aguantant aquesta situació? Hem de continuar aguantant aquests retalls mentre els càrrecs polítics de confiança, regidors, alcaldes, diputats, etc arriben a tindre salaris mensuals superiors als 10.000 euros mensuals, pagats dels nostres impostos? Hem de continuar pagant que les grans butaques de dels buròcrates i alliberats de comissions sobre i UGT que no fan res més que viure de les nostres misèries i dels nostres acomadriaments. Hem de continuar pagant la crisi mentre els grans rics amb els seus comptes i cap continuen sense pagar los impuestos que paguen todos los dotes, Hem de continuar eh? aguantando... les sangoneres de la familia real del Borbó, la Casa de Alba, Desfabra, Montilla, Camps, Barberá, Matas, Zapatero, Rajoy, Tocho, Méndez, Florentino, Pérez, ...Botín, Ibarra, etcétera, etcétera... ...ya ni ha prou, de ir al carrer de forma unitaria... ...ya no es el momento de sigles, ...sino de unidad de clase... la solidaridad y la movilización y la lluita. ...organicemos y n'hi I això és eh, més o menys el que està per ahí dient, eh, per un repartiment del treball de riquesa per la terra i el treball avancem cap a la vaga general. Recordeu aquestes paraules, vaga general, coordinadora obrera, cos. I això és la notícia. Doncs bé, entre això, entre que els retors continuen follant-se les pedres i a tot xiquet que es meneja, i, i que el papa continua mirant ora els pobis pa cap un altre costat i que fa la pantolla de tal estem bé eh, així concretament eh, ara en 5 minuts vos manem anem a fer la mà perquè tenim així en un moment donat a la, a la penya del retorno de los 80 no, de los 90 <laughs> i una salutació per ell ben abraçada ben forta bueno, Eh, la veritat és la qüestió, no? O sigui, què vos sembla la retallada aquesta vaina, tio? Això que... Quina solució n'hi ha, Paco, a la eh? crisi eh? aquesta? Pi Pillar-se un bitllet d'estos de Ryanair bar barato i tirar per l'altre costat. Tirar cap al nord. Així ja n'hi ha massa sí, merda. se n'anem al tercer món a veure si ahir... Que ahir es començaran a treballar, no? Ahir eh, crec que, per exemple, tot el taulell de, de Castelló se n'ha anat per cap a Àsia, tio. Sí. Cap a Àsia? Sí, sí, i tant que sí. Estan per Corea, tots aquests. han descol·locat... En les héroes han descol·locat a tota la penya... les muntanyes d'ahir del Penyagorós... No, clar, home, la terra és bona, allà on siga, i ahir tenen terra per un tubo. I ah, saps sí? el que també li sobra? Què li sobra? Treballa, os primo, però el que sí li costa uno, així tenen, allí ne tenen cinc. I cinc més en la porta esperant que es mulli el de dintre, tio. <laughs> Collons. Mira si l'assunt l'han fet bé. A tot això han fet els zeros en els diners de l'Estat. Pues jo crec que eh, en totes aquestes notícies i, i el bé que així avui el programa, Pau, ja, ja te pots donar per, Perfollado. <laughs> ya te puedo dar per despedido De este programa, tío Don bé, yo creo que vivimos una vida un poquito alucinada lo que parlem de, del... Vivimos al límite, al límite, Al límite de, la mentira, de la corrupción Y de las posibilidades también, Paco. De, sí, no, de las posibilidades Si que no te diners se compra un coche, ahí venga A... Sí, també, endeutar-se. també ara mira per un exemple... cotxe com el teu, eh, Xavi? Ai, un cotxe ai, com el teu. Ai, ai, ai. Pel meu no comptava roba. Yeah, que jo l'altre dia, dia el vaig veure que feia com els patinets, eh? Pegant, pegant, pegant, per tirar l'arrencada. Ah, claro, claro, i... es fa pa, pa estalviar bateria. I va, va, no li de... No li de fregir, eh? Bo, doncs, va, tira-li al Pau i, la, i fem la despedida eh, ja directament. Eh, va, tío Pau, entra. Eh, estáis todos despedidos. ¿Estamos todos pedidos? Despedido, despedido. Ah, con la ¿Tú desde que estás en la Miami Beach y se descolló, primo? Sí, dile al cabicas que el programa. Sí, ah, y ya le pasarás tú la religión, ¿no? Sí, pues así un, microclima de 10 graus ¿sabes? De categoría. ¿Un bioclima? ¿Bioclima, microclima o qué dices tú? Ah, que, que en ha una persona que parla en valenciano La caixera del Mercadona. <laughs> y le cobrado la banana. ¿A que sí? Está estaban todos Mercadona de, de, teuladas, ¿eh? Eh, sí. bueno, tío Pau, si te sembla bé, perquè així tenim el retorn de los 80... Sí, sí, que t'anava a dir, Pacorro. Digues, rei. Que ja sé lo que te vaig a regalar la primera vegada que te veig. No em fa falta preservatiu, jo ja no folle. Oh, discos, discos, mare meva, l'escape, tu. Ah, què te sembla? Avui era un programa retro, però si te dones compte, està passant el mateix que fa 10 anys o així, sols que més fotut, perquè això era l'avís. Ara ja estan en sèrio, tio. Els, els cures, els retors i tots estos follant-se a Déu i a sa mare. I es polítics donant per sac a tothom. Bien, yeah, pues res, un programa de categoria mundial, ¿eh? Sí, tócate el pardal, canalla. Bueno, ja chale, el Soriano no sé on està. Pues mira, pa tu, pa el Soriano, pa tots els radiodients, vos vaig a ficar una ja per definitiva de l'escape, que va molt bé en el sexe, en la religió, en la llibertat, i en la merda esta que mos ha parit. I n'hi ha una paraula que podria perfectament, evidentment, des d'un punt de vista molt personal, ser una alternativa a este caos que provoca, i el caos, el caos, i el desorden, i la matança, i l'al·lucine, i, el, i, i la bestialitat, l'està provocant el sistema capitalista. I a dona una, en eixa cançó n'hi ha una paraula que dona una alternativa possibilista. Penseu-la perquè o una de dos, o se, o se fiquem les piles o este món se'n va a la merda. I la paraula ja, Paco, que me'n... La paraula la, dirà, la sentiràs si escoltes la cançó. Salut a tothom, independència als països andorrans i molta merda en esta crisi. Lluiteu i no us quedeu en casa, sortiu al carrer, visca la vaga general! A Patxurla! A Patxurla! Ale, adeu. la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión. ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los viejos sin placer carnal. se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido.